In die tijd het Meredag Beeladan, die sien van Beeladan, die koning van Babel, een brief in een geskenk aan Iska gestuur, want hij het gehoor dat hij ziek was en gezond geworden het. En Iska was blij oor hulle en het hulle sy skat huis laat sien, die zilver en die goud en die spisserijen en die kostbare olie en sy hele wapenhuis en alles wat te vinden was in sy skatkamers, daar was niks in sy huis of in sy hele rijk wat Iska hulle nie laat sien het nie. Toe kom die profeet Jesaja na koning Jeska en sê vir hom, wat het hier die manne gesê en waarvan dan het hulle naai gekom. En Jeska antwoord, uit de ver land het hulle na my gekom, uit Babel. En hy sê, wat het hulle in uw huis gezien? En Jeska antwoord, hulle het alles gezien wat in my huis is, daar is niks in my skatkamers wat ek hulle nie laat sien het nie. Toe sê Jesaja vir Jeska, hoor die woord van die Heere van die Leerskare, kijk, daar kom daar dat alles wat in jouw huis is en wat jouw vaders opgehoop het tot vannacht toe, naar Babel weggevoerd zal worden, daar zal niks oorblij nie, sê die Heere. En van jou ziens wat uit jou zal voortkom, wat jy zal verwek, zal hulle neem, dat hulle hoofdienaars word in die paleis van die koning van Babel. Toe sê is kaffer Jesaja, die woord van die Heere wat u gesprek het, is goed. Ook sê hy, daar zal toch vrede en bestendigheid wees in my dae.